Eede emathon hoper eilefa. Parecalesa hos eme apolusae oikon eis ariston, cae ekeinos eme apelusen. Ego ekeinon eurostein efeen. Ante spasato me. Epei eriste ecein, epanelthon apedoka.